wa mirongo ibiri na gatandatu rero kuno kwezi nyene niho abahitanywe n'ico gitero bashingurwana iteka aho mu gatumba muri kebuka wibaze uno munsi tugaruka ku byaranze uwo mugigwa n'icokogwa kugira umutekano w'abene Burundi ukingigwe kuri micro ni Medar niyo nkuru sangwa ikaze hewe washitse aha ni ku isanganiro uwaserukiye imiryango y'ababuze ababo muri ico gitero co mu gatumba yarashimiye uwo wese yagize ico akora kugira bagarukire imiryango yabuze ababo ngo cari igihe c'umubabaro naho turi mu gihe kigoye c'umubabaro mugabo ntitworeka gushimira leta y'u Burundi yoyo yitanze itiziganya mu gukora ibishoboka byose no mu kudushikako no mu gukora ibikorwa byose bya nkenerwa tutokwirwa turadondagura hano murazi yuko iyo haguye ibara nk'iyo ibikenerwa gushyirwa mu ngiro ni byinshi twebwe rero nk'imiryango yabuze turashimye cyane rwose by'imvamutima twongera dukengurukira n'indongozi zacu nziza zirongoye intara yacu nziza ya bujumbura duhereye kuri nyakubahwa guverineri aho nabo nyine iryo joro ntibagohetse n'abasanzwe bamufasha eh, imirimo turabashimiye cyane twongera dukengurukira indongozi zacu nziza zirongoye komine yacu nziza ya mutimbuzi ndetse twarabonye n'abari muri komine yagutse ya ntahangwa nabo nyine turabashimiye cyane rwose dushimira eh, n'indongozi zacu zirongoye zone yacu nziza ya gatumba hamwe n'abamufasha kuko iyo joro na chef de zone ntiyasinziriye kanatsinda atari abo babisha nyene nta murundi w'umutima yari kubahuka ngo aje mu nzu asinzire kandi ngazatikiye twebwe rero nk'imiryango yabuze nk'abari kuri tere nk'abashinga intaha ibyo twabonye eh, atari nk'uruyimbarirano waraguye bagaca basimbagana kandi bagaca bataka abantu twubaha inararibonye abatama n'abatamakazi aribo twari dusigaranye bo kuducira umugani no kuduhanura twaciye rero tubona neza yuko abo bantu ntituzi izina twobita kuko umuntu yubanza akagirwa neza nizere ko vuba bwangu imana izotwishyurira abaduhekuye tukazobamenya nayo butoyi Simeoni buramatari w'intara ya Bujumbura yashikirije ko bababajwe cyane nk'abajejwe intwaro n'urupfu rw'abo bantu bahitanywe n'ico gitero aho ku musozi wa Vugizo amarira n'amaganya yari ku banyevugizo waramutswa intara ya Bujumbura agasaba ko tukaba dukengurutse by'imvamutima mwese muri hano na cyane cyane inshuti zo ku mutima mwashimye kugira umwitwariko wo kudushyigikira kugira ngo igikorwa cyo kubashingurana iteka gishoboke kandi kigende neza ni ukuvuga rero tukibaye hano abenegihugu bari basanzwe bisumamwo mu buzima bwoye bwa buri munsi kino gihe kandi bari bagerageza kwisuganya kugira ngo bamenyere gukorera hamwe kuko hari aho bari bafise n'umurima kumbure bashishikara gukora bari basangiye kugira ngo bashishikare kwiteza imbere rero uyu munsi na n'amarira n'amaganya nakabonge mu mitima kubera bamwe batakaje abana abandi batakaje ababyeyi hari abatakaje umwe hari abatakaje abarenga umwe ni ukuvuga ni ibintu bibabaje cyane impande y'aba twabuze tutanka hari abandi bashika umunani bari mu bitaro nabo bagashishikara gukengurukira eh, leta mvye leta ngozi maze ko kandi n'abandi batari bake bamaze guhashika mu kuraba neza nyine bababaye icyariho ca musenyeri wa diocese nkuru ya Bujumbura musenyeri Anatole Ruberi Nyange yasavye abicanyi guhinduka bongere bagaruke mu nzira y'urukundo ababuze nabo ngo nabo kugarukira kuko bari mu mubabaro udasanzwe dusabira abicanyi rero bahinduke abakoze iribara bahinduke bagaruke mu nzira y'urukundo n'umuvukano basubize ibigwanisho hasi bikebuke bigaye umusaraba utwigishe umucumuzi asabye imbabazi yezu aramubohora none bavukanye uravye umusaraba utegere ko ari inzira ishikana mu ijuru mu buzima bw'amahoro none egome uravye umusaraba utegera amagogo urimwo hanyuma n'igihe kiremereye uri mu magogo ababuze ababuze bari mu mubabaro udasanzwe n'igihe kiremereye tubasabire rwose basa nk'abikoreye umusaraba tubasabire rwose igihe kiremereye kuri bo imana ibaremurure dusabe imana ikoresha ububasha bwayo ibafashe kujabuka nk'igihe kibishe bice ku bantu batandukanye babaremeshe maze ntibiherure baguma no kwemera baguma no kwizigira nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo umutekano Martino Niteretse ngo abakoze icyo kibi bagiye kurondegwa aho bari hose maze bashengezwe imbere y'ubutungane leta y'u Burundi yarabajwe cyane n'urupfu rw'abantu n'urupfu rudasanzwe aho abantu mirongo ibiri bagwiriyemo abana n'abakenyezi bibungenze n'igihombo gidasanzwe kandi n'iteribi ni ikimenyetso cyerekana yuko abarundi dukwiye kubandanya dusengerwa turacyafise agatima k'agatimatare ko kwica umuntu birabereye kwice inka cyangwa impera nk'ihene cyangwa intama cyangwa agakwavu cyangwa inkoko kuko uciyibaga ukayifungura none uwishe umuntu yunguka iki muri byose turahogeje rero imiryango yabuze tuzoguma tubari hafi abarundi twese tuzoguma tubari hafi kuko twese byadukozeko turateye intege n'abari mu bitaro abarwayi n'ababagwaje bumve ko leta y'uburundi abarundi twese turi kumwe nabo tuzobashigikira muri bino bihe bitoroshe tubandanye turi kumwe muri byose na hose insiguro rero y'ibi byabaye iri ni iterabwoba bita terorizo kubashoboye gushika aho byabereye twarabonye ko bitoroshe gutahura aho amabombe yasana uje kwica abana b'imyaka ibiri umwaka umwe iyo ni iterabwoba umama ukabona ko yibungenze hakakomindira uti ni ukuri mbabarira agahemuka umwishe babura kigongwe nta n'izina twobaha twemanga ko abantu n'imitima atayo bagira by'ukuri ni iterabwoba kandi ni kirime kontra humanite bya byaha bitagirirwa ikigongwe leta y'uburundi turiteguye mu nyamiramabi no mu butungane gushengeza abo bantu iyo bari hose baba bari kutaka bw'undi hariho benshi bakora ibyaha bavuga ngo turakwevye ntibizokunda aba tuzobarondera impaka bose tubafashe baba babikoze n'ababipangiye n'ababipangiye hamwe kuko hariho umuntu ashobora kuza ari waje kurasa bwavese abandi bakoranye bose tuzobarondera turafise urwego dukoreramwo mu nyamiramabi bita interpol n'abandi bose twama twabafashe tukabazana intaha ikabakubita mu gahanga iki rero nico tugiye gukora cihuta mugabo n'abari mu micungararo haba ngaha ivugizo cyangwa muri komine mutimbuzi cyangwa n'andi makomine bomenya uwoba afise uruhara muri bino bintu batujya kara kugira dosiye zikorwe hakiri kare musenyeri anatole ruberinyange icariho ca musenyeri wa Diyoseze nkuru ya bujumbura asaba abarundi gukundana no kuvavanura n'ikibi cyose coza gusambura umuvukano uri hagati ya bonse rimwe uwukundana wese yabyawe n'imana n'umwana w'imana nimukundane umuntu ashingira rero ku mana azi ko azoha raporo imana umunsi urizina ashingira ku rukundo ashyira imbere urukundo none iryo teka ry'uko abana b'imana ntitunanirwe kurigendera ntitunanirwe kugendera umuvukano nyabuna dufatane mu nda aho kujyana icyo twamenya iyi si ni twese tugenda turi mu rugendo twese twaka indaro muri iyi si nayo mu rugendo turimwo ntambo n'imwe yo kumarana ishobora kuba ahubwo mu rugendo turimwo tugende dufatana mu nda uyu munsi umwe aragenda imana iramuhamagara n'ubundi kumbura akiriho imana izomuhamagara mugabo tuze turenguke imbere y'imana dufise amaboko meza atuzuye amaraso atakoze amaraso none murumva iyi ndaro twaka iwacu ni mu ijuru aho tuzotanga raporo tuhitondere mbega ninava ku isi ibyo nakoze nzokubaka kubirengukana imbere y'imana dusabe rero bavukanye ntihagire n'umwe yotakara kuko yesu yajya ngo agarure izina muntu wese ntihagire n'umwe atakara bose bashikane mu buzima budahera ese atanu umwe yotakara ese nabere ko barata umurongo bugaruka mu murongo bohinduka bagaruka mu rukundo bagaruka mu muvukano Jean Dodier Mutabazi arongoye inama nkuru y'igihugu ijejwe kugwanya no kurandurana n'imizi ihonyabwoko amabi aturutse ku ntambara n'ayandi mabi asinzikaza agateka kazina muntu mu itangazo basohoye bariyamiriza icyo gitero banasaba amatohoza yimbitse kugira ababikoze bakubitwe intahe mu gahanga duserukiye inama nkuru y'igihugu ijejwe kugwanya no kurandurana n'imizi ihonyabwoko amoko amaba ku ntambara n'ayandi mabi yasindikaza agateka kazina muntu muri iri tangazo tukaba twasabye ibintu bishika bitatu ubwa mbere twiyamirije twongera kandi turatera ibyatsi ubwo bwicanyi bw'agahomerabunwa dusaba ubutungane bw'u Burundi ko bokora amatohoza kugira ngo bamenye izo nkozi z'ikibi zikoresha iterabwoba n'abo bantu bose boba barabigizemo uruhara baheze bashengezwe bongere bakubitwe intahe mu gahanga muri iryo tangazo nyine twashize ahabona twongeye kandi dusaba abarundi kugira babandanye babumbatira amahoro n'umutekano babandanye bafatanye mu nda mu budasa bwabo bongere bakomeze umutekano mu kibano biciye mu nyabuna igizwe n'abenegihugu inzego z'umutekano ubutungane n'abajejwe intwaro ngivyo ibikuru bikuru byari muri iryo tangazo ryasohotse uyu munsi indongozi mu gihugu cyose zisabwa kumenya ibiba byose aho baherereye kugira umutekano ukingigwe nibishikirizwa na Martino Niteretse umushikiranganje mu vyajejwe harimo umutekano abakoze iryo bara nabo ngo vuba bagiye gukoregwa amadosiye natwe nk'indongozi duhaguruke by'ukuri umunsi ku munsi tumenye ibibera muri quartier mu mitumba mu cimbiri inyamiramabi nazo zijye ku kivi zitohoze neza abantu amatose yabo akogwe kandi akogwe ku mwanya ku mwanya mwiza cyane icyo rero nicyo novuga mugabo ahandi nibyo turababaye mugabo ndi kugenda rudakengurutse urabona abantu bose baje kudufasha runo rubanza urubanza rutoroshe nk'uko nabivuze n'ijambo ryago rigoye mugabo ndakengurukiye abajejwe intwaro eka bihebeye imana abenegihugu indongozi mwaje kudufasha kutwihanganisha muri bino byago byabaye saba kandi ko umwe wese abari ngaha n'abatari ngaha yogira icyo yirengeje ashobore kuza kugarukira kuri imiryango yabuze kuko ntabeshe uri kuraraba hariho nk'umuryango wasanga bishe umupapa narumvise n'umuryango bishe umupapa n'umumama basiga akana gatoya bakagira imfubyi ku nguvu uko nyine hariho n'umuryango usa n'uwaheze wose hariho ibibazo bitari bike kandi by'ukuri uri kuraraba bari bafite amikoro abayabaye amikoro yabo ntiyarashemeye rwose cyo gituma twebwe nka leta hariho icyo twiyumviriye kuzokora kubashigikira mu bitaro no muhira mugabo namwe nk'abavukanyi dushyire hamwe ingufu hamwe tubashigikire muri bihe bitoroshe aha niho nciye ndangiriza kebuka wibaze uno munsi twari twagarutse ku mutekano wahungabanye ku igenekerezo rya mirongo irindwi na kabiri kigarama ku musozi wa vugizo n'icokogwa kugira umutekano w'abene burundi ukingigwe